Ba, telefonaren bestaldean, Germen Blezio dugu, Amnistia Internazionaleko kidea, arratsaldeon Germen? Bai, deniri ere, arratxaldeon. Eta gaurkoan, e, Iran aldera edo behintzat, e, Irango zinema esagutzeko aukera izango dugu zurekin? Bai, uste dut. E, beraz, azten gira, eh? Iran e, herrialdetik ateratzen dira gaitzeko filma eder eta arrasberiziak e, maiz aipatuak dira, baliotsuak ere, hango egoera latza edo iluna ezagutarazteko. Bai honako, lotra sinema, <clears throat> beste, barkatu, beste zinema, emanada, markatu da, eh? eskuala zede, beste sinema beraz, deitu zinegelan, ikusitu aurten asko filma iranetik au revoir, euh, la séparation, ou manouiz outmen, nos éphémères, hori, hori no pachatzen da, euh, egun hauetan. Eta, a sa joan, gau berezi bat, euh, izan dugu, a euh, lauan, euh, beraz, euh, beste cinema, l'autre cinema horrek antolatua, eta gurekin partai detasunean, euh, Amnesty International euh, Bayonako taldearekin. et zergatik Oli, euh, Hortzen ere, pour Vali, antziko nuen Idaniar uh, filma kritika bat, eh, hein, biziki interesgarria zen. Eta zergatik beraz uh, amnestiren uh, parteidetasun hori, zeren eta bi dokumentario ziren, pasatzen, orduan, fragment d'une révolution bat, eta ceci n'est pas un film. E, biak uh, e, iraniak beraz. Giz, beraz, e, bi filma horiek um, giza eskubideak edo giza eskubideen urraketak iranen uh, aipatzen dituzte eta biztanda amnestik ere salatzen dituela horiek, aspalditik ere. Eta bereziki, bi mila eta bederatzi urtetik uh, unat. Hala. Aipatzen ditugu, beraz, bi... Aipatu itzazkegu, bai, e, zer nolako filmeak diren, eta kaso gure entzuleak, ba, ba izango dute aukera oietakoren bat ikusteko, edo biak, zergatik ganez? Eh, bai, uste dut zenta aipatuak izan dira, eh, eh, biak. Fragment d'une revoluzion hori anonimoa da. Eh? Ez du egilerik, zenta interneten... <clears throat> internet, uh, interneten bai, uh, hartu bideoak dira, eta uh, noizkoak iranen 2000 bederatzi urtean, uh, ekaina zen ez dakit denak horroi direnez, hauteskunde euh, ez zuzenak uh, izan ziren, uh, denek dakizuen bezala, eta horien euh, hauteskunde makurtu horien ondotik, Mahmud Ahmadinejad berriz lendakari beraz. Eta hori, eh, orduan izan da, alako mugimendu animale bat protesta, iraniak eh, eh, populoaren protesta, eta hori uh, irautza berdea uh, izan zen, ez dakit denak oroi direnez, eh? mm -hmm. revoluzion bert irautza berdea. Eta uda osua iraundu horrek, negu arte e, asko manifestaldi, eun milaka eh, jendeak kalean, eta da, fragment d'une revoluzion, hori da, eh, bideoak eh, hemen Europan bizi diren iranier batzuek, ara behidatu dituzte, bideoak eta bon, biziki unki garria da agertzen dira bon, manifestaldi gaitzak hainitz emazte ere kalean eta errepresio azkara. Euh, polizia, armada, eta delako bazitzi euh, deitu, delakoak alako milizan batzu, eta orduan, eh, euh, aiden arabera, zenta aiden dokumentuak badira hortaz, hilak izan dira eunka, zaurituak, aregeiago, eh, opinione presoak milaka ere, neok ezak izan bat, eh, susen, bos mila, sei mila dio amnestik, eta batzu oraino preso gerostik, eh, opinione presoak. Eta beste batzu juiatuak, izan dira, eh, beti amnestiren arabera, hauzi um, ez zuzen eta kolektibo batzuetan, eta eriotze zigorra ere batzutan, eh, bat um, sortzi, kondatu ditu amnesti berbala gehiago izan dira, eh? ediotze zigora, eta bat emezortzi urte peko mutikoa, hori eh, haujada eh, nazioarteko legearen arabera, emezortzi urteko gazte bat. Hala, hori da beraz, fragment d'une revoluzion hori, unki garria eta eh, ahadua, eh, ahadua zenta ez da, bon, ez da egilerik ere denak bilduak dituzte hola. Hala, Adam bigarren filme bat duzu gure entzulei proposatzeko, zuzine pazuen film, eh, Ara, eh, zuzine film. Eta bat kritika guziek erriten dute, binen eh, azkenean filma da, eta zer filma. Horren egilea, ezaguna da, Jafar Panahi, behar bada batzuek ikusi dute, zuzine pazuen film. Bon, hori gaitzeko du filma horrek, zen eta... Jafar Panahi diadanik kondenatua zen presondegi, uh, e, sei urte presondegi, eta, eta, entzulek, ongi entzun, hoko urte, e, debekoa, filmak egiteko, bidaiatzeko, edo, bere, uh, opinionia emiteko, ere, eh, bere, iditzia. Hori, harri garria zen, lehen daldikotz, egina zuten olako kondenazio bat. Eta beraz, de ehm, dei egina zuen justiziari eta orduan egin du eh, filma hori beste adiskide batekin bere etxen eh, preso zelarik eh, eh delako ba, etxen, etxen eh, preso eh, bere deiaren eh, delako justizia deiaren eh, bea Eta hola egin du zerkuraia, eh, denak debekatuak eta agertzen da bera, beraz bere etxen, E, bere abogadoari da, eh, deitzen, e, berrien galde egiteko, eta beste adiskide bat, filmagile bat, e, deitzen du laguntzeko, eta horrek du izena, izen zailak dira, binen, mirtamaz. Eriten Erriten hau zuetzen, eta horrek azkenean filmatu du, zezi nepaz un film, eta e, preso da, ara, preso da, mementuan, eta hori da horrengatik aipatzen nuen filma hori zeren eta eh, biak eh, Jafar Padain momentuan bere txenda baina uh, alere delako, delako mm, da beti hein, delako sei urte prestondegi eta hogo urte filmarik egin gabe eta uh, bimilat amekan hasi da uh, berri hori errepresioan iranen eta zergatik uh, aipatu dugu uh, amnestik sustengatzen ditu filma horiek, zen eta uh, bi prentsa egiri egin ditu horrian, igortzen alditu euh, nahi badituzte uh, entzulek ukan, horrian beraz, uh, bi prentsa egiri bat hortaz uh, gi, e, sinema egilen kontra euh, euh, persécutions. Il faut mettre fin à la persécution des professionnels de l'industrie du cinéma. Zenta et et dira, Jafar Panahi, Panaïk, Panaik, Askenian, azkenean, delako, ceci n'est pas un film horrible, Igoridou, euh, kaneserat, festival, euh, Ciné, festival Artanat, euh, Delaco, delako, USB, USB, Gaco, euh, gako, hortan, mhm. hein, Harry harri hein. historioa. Bai. Benan, hori ezaguna, benan ez ezagunak ere preso dira. Eh? Ba, horretaz gain, eirango zinemaz gain, badu ere bai, e, amnistia internazionalak e, bultzatzen ari dituen ekintza batzuk, e, ba, iragartzeko, ez da? Ara, ara, hori da, eta beraz, beste izenak ez ditut emanen, benen delako prentsa hirien badira hamar bat e, izen, hola, eta... Mm, eta hantzi gabe ere emazte bat, hori hantziko nuen aktore bat, zenta gauza behia ere orai e, denen isilarazteko iraneko e, buruzagiek edo justiziak kondenatzen ditu ere eh, zigorkatuak katuak izaitea, flagelazio frantzesez bakizu, e, eh, ukaldiak edo zaharu nahi duzu mesela, me hori ere uh, harri harria da, eta emazte bat, marzie vafamer aktorea, beraz, euh, kondenatua izan da, urte bat preso eta, eta uh, lauro goita amar uh, zaharo okaldi, euh, jasaiteat, bakarrik filma batean, memento batez burua ez estalirik, hori aski da, iranen. beraz, etintzak, eh, Eh, galdetu bezala, hiru bat ditugu, bat orai bukatu da, bon, alere haipatzen dut uh, laburki, zenta ezagunak dira opostizioko eh, zuzendariak, uh, medika rubi, musavi, eta bere emazteak, horiek ziren, bi jaun horiek, uh, haute eskundetan, bakizu amadine jaden kontra, ebe, eberen etxen uh, preso bezala dira, orai, e, memento untan, joan den otzailetik eh, orai arte, ez dira etxetik ateratzen al, eh, libururik ez, libururik ez, kasetarik ez, telefonorik ez, arras mundutik, e, mundu zabaletik e, mostuak binen hori, ekin zauri bukatua da, horrengatik ez dut. Sobera ipatuko, igorri ditugu gutunak, uh, iraneko justizia buruzagiari, eh, bat uh, biztan da, mm. zadek larri Bigarren ekin za, oraino egiten alda, eta igortzen alditut eh, gutunak prest eginak, zenta bianaia kurdiarrak dira, logman muradi eta zaniar muradi uh, gazteak, eta, bon, e, kondenatuak izan dira, omen zenta ez da bat ere segur izten da eh, gizon bat eh, hil omen dutela binen amnestik ez du uste zenta ogoita bosto junez torturatu eta aitortu eh, eh komen, kakutzen artean eh, aitortu dute binen ogoita bosto egunez torturatua izanik eta horien uh, alde beraz, eriotzi e, e zigoraren uh, hausteko Uh, eh, eh, gutunak prez ditugu. Igorri ditugu, eh? berroita amar bat, uh, eh, aiatola ali jamenei, eh? berbeda ezagun, ezagutzen zu izena, horri eh? beraz uh, gutunak igortzen aldira. Eh? Eta kopiak iraneko uh, ambasadari Parisen. Hirugarrena, eh? uh, laburki, emazten zat eh, eskubide berak galde giteko bada kampaina bat iranen 2006an asia dute eta eh, preso dira asko emazte bakarik izen pedurak bildurik kampaina hori buruz eta hori ere da ez dira gutunak bakarik eh, izen pedurak eman uh, amnestiren webgunean Euh, frantzian amnisti puntu efe eta gero zine, ara, agertzen da. Ara, ba- azken berbera behar Mikel? Bai, azkenitza noski. eta labura, E, bon, agertzen da hor eh, orai eh, argiki iraneko um, eta beste zuzendariek ere. Eh? Nahi dituzela iraniak militanteak, oposizioa, artistak, zinema egileak denak isilarazi. Eta uh, komunitatearekin harrimanak muztu. Gure elkartasunak proiektu hori trabatu behar du. Hala hori da Eta guzti horretan parte hartzeko esaten zenuen bezala amnistiren e, web horrietan eh, sartu eta informazio guztia aurkituko dute gure entzulek. Hada, edo nire mail zuzen bidea emazu gutunak nahi dut nituzten er. Eh? Ba, ne, baduzu esan dezakezu zuzenean zein den. Bai, mail zuzen bidea, jeblezio dena loturik, jeblezio euh, arrobas, sfr.fr. Euh, Oso ondo, Germen, ba, berriro ere izango zara gurekin emendikan eh, pare bat astetara, eta Bye. Bai. gaurkoz eh, hori izan da Amnistia Internacionalaren tartea, mi esker beste binere egoteagatik gurekin. Mil esker, zuri eta entzulei ere.